katika daura hii tumechaguliwa kuzungumzia ndani ya kitabu ya siyam kitabu asiyam katika mlango ambao kwa umechaguliwa ndani yake nayo ni babu tafri abwabu shahr ramadhan babu tafri abwabu shahri ramadhan na chini yake aiyo imekusanywa jumla ya ahadith aiyo takriban ahadith 15 au 17 naam أسمى الإمام أبي داوود رحمة الله عليه باب في قيام شهر رمضان وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان غير أن يأمرهم بعزيمه غير أن يأمرهم بعزيمه ثم يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه قال أبو داود رحمه الله وكذا رواه أقيل ويونس وأبو أويس من قام رمضان وروي عن أقيل أو روى أقيل من صام رمضان وقامه هي حديث ya kwanza katika babu tafri hiyo uh, shahr ramadan yani mlango wenye kutaja masail tofauti kuhusiana na mwezi wa ramadhan la kwanza kuhusiana na hii hadith na mlango wenyewe shahru ramadan aiywa mara nyingine huja ramadan na mara nyingine bilidafa shahru ramadan yajuzu yote mbili pamoja na maneno wanachuoni kuhusiana na je yajuzu kuita ramadan au kusema shahru ramadan imethubutu shahru ramadan babu qiyamu shahru ramadan mlango wa kusimama katika mwezi wa Ramadhani nao ni mwezi wa tisa hiyo katika takwimu ya hijri katika kalenda ya hijria ni mwezi wa wa tisa nao ni mwezi ambao kuwa wajulikana hiyo kwa kufunga shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda wal furqan mwezi ambao kuwa Qur'an iliteremshwa ndani yake na ibada hiyo ya siyam ikawa ni yenye kufaradhishwa katika mwezi huu wa Ramadhani iwe ni yenye kufungwa aiyo fi في shahr ramadan maana ya قيام shahr ramadan asema mwanachuoni aiyo Zainuddin al-Iraqi katika Tarh al-Taqrib kitab Tarh al-Taqrib qiyamu shahr ramadan asema laysa almuradu biqiyami ramadan qiyamu jami'i laylihi sio makusudio wa kusimama aiywa Ramadhan mwezi wa Ramadhan kuwa mtu atasimama usiku kutwa yani usiku wote akawa ni mwenye kusimama asema bal yahsul dhalika biqiyamin yasir min al-layl yatosheleza aiyo mtu kusimama nyakati chache ya usiku akahesabika kuwa ni miongoni mwa waliosimama mwezi wa Ramadhani yani katika kila usiku akawa ni mwenye kusimama nyakati chache Aiyo kama fi mutlaqi at-tahajjud Aiyo wa yusalli au bi salati at-tarawih wal imam au wara al-imam kama vile mtu kunyanyuka ili kuswali swala ya tahajjud au akawa ni mwenye kuswali swala ya tarawih nyuma ya imam aisabika kuwa amesimama Ramadhani mwezi wa Ramadhani iwapo atasimama kila siku mpaka mwezi ukaisha aisabika kuwa mwezi wa Ramadhani nzima alikuwa ni mwenye kusimama usiku wakadhalika bisalati al-isha wa subhi fi jamaa kama ilivyokuja katika mapokezi ambaye ataswali swala ya asubuhi aiyo swala ya isha katika jamaa na swala ya alfajiri aisabika kuwa amesimama usiku kucha hiyo kama ilivyokuja katika hadithi ya Uthman radhiallahu anhu qala nabi sallallahu alayhi wasallam man salla al-isha fi jamaa fakaannama qama nisfa al-layl ambaye ataswali swala ya isha katika jamaa basi ahesabika kana kwamba amesimama nusu ya usiku amesimama nusu ya usiku hii ni fadhila kubwa ايوه ومن صلى الصبح في جماعه ma salla al-layla kullah na ambaye ataongeza na akaswali swala ya fajr katika jamaa isha aliwahi katika jamaa wakadhalika swala ya fajr akaiswali katika jamaa fakaannama salla al-layla kullah huyu ahesabika kana kwamba ameswali usiku wote kwa hivyo kiamu ramadhan aiyo bi qiyam aiyo yasiri min al-layl mtu akisimama wakati mchache usiku ahesabika katika jumla ya waliosimama aiyo usiku kucha naam kisha katika hadith anabi huraira radhiallahu anhu qala asema abu huraira kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuraghibu fi qiyam ramadan alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yuraghibu akihimiza aiyo akipendekezesha na kuhimiza asema أبو إسحاق ابن قرقول كتب كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار كسيانا عن كلمة يراغب أيوة أي يحب عليه يحب أنا هميزانا أيوة كو صلي وصلى وسيكم بما يذكر من ثوابه وعظيم أيوة أجره قال أنا بتاجة ujira mkubwa na fadla ambayo kwa unapatikana katika jambo basi huwa ni kuhimiza yuraghibu au yahuddu aywa alaiha bima yabku pale anapotaja aywa tawad ambazo kwa zapatikana mtu akifanya vile na ujira ambao kwa mtu atakuwa ni mwenye kupata basi yafahamika kuwa aywa ni mapendekezo na kuhimiza sana mtu asiwe ni mwenye kupuzilia yuraghib fi qiyami ramadhan katika kusimama kuswali aiyo usiku wa ramadhani yani kuswali swala ya tarawih na ndio maksudio kuswali swala ya tarawih ghaira an ya'murahum biazima fasina ya kuamrisha fasina ya kuamrisha haikuwa ni maamrisho ya wajibu bali ilikuwa ni mahimizo mapendekezo hiyo ni bora kwako ufanye kadha na wala haikuja fanya kadha moja kwa moja maamrisho neno lake yaamuruhum biazima inkuja katika alkashifa alkashifa na haqa'iq as-sunan ايوه يا الامام الطيبي شرح المشكات اسمع قوله ايوه بغير عزيمه او fasina ku kuamrisha asema al-azmu wal-azima aqdul qalbi ala imdha'il amri tamko azima katika lugha ya Kiarabu maana yake ni aqdul qalbi ni mtu kufunga moyo wake aiyo ala imdha'il amri kuwa atakuwa ni mwenye kutekeleza jambo mtu kutia azma katika moyo wake kuwa jambo fulani atakuwa ni mwenye kulitekeleza na kulitenda hii ni azima kwa hivyo manake hapa yuraghibu fi qiyam ramadana ghaira an ya'murahum biazima alikuwa akipendekezesha na kiwahimiza wewe ni wenye kusimama kuswali na katika usiku wa Ramadhani swala tarawih pasina kuamrisha aiyo na kuazimia kuwa wewe ni wenye kusimama kilazima na hakuwa ni mwenye kuwalazimisha thumma yaqulu huku akisema mtume sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم هي جملة يمتم صلى الله عليه وسلم يبينيشا جنس يلزقوا كهميزا فسينا كلزميشا هو أكتاج فضلا فضل نثواب وأن بيكوا أتكوني مني كتكيل زهيد من قام رمضان يوتا بيكوا أتسماما سؤالي في رمضان صلاة تراويح imana wa ihtisaban huku ana imani kamilifu wa ihtisaban akitarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi basi atakuwa ni mwenye kusamehewa yalotangulia katika makosa yake nam kauli yake imana man qama ramadhana imanan iman aiyo asema العلامة شرف الدين الطيبي كذلك كتب شرح المشكات إيمانا قال من الصلاة ليالي رمضان إيمانا بالله وتصديقا بأنه أيوه يقرب إليه وطلب لوجه الله تعالى معنى يا ايمانا ni أتقوى أسماما asimama huku akiamini kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kwa ameamrisha wa tasdiqan bi annahu yuqarribu ilayhi na huku akisadikisha kuwa hili tendo ni lenye kukaribisha mtu kumkurubisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala aiyo hilo maana ya imana atakayesimama kuswali swala ya ramadhani qiyamul layl katika tarawih aiyo huku akiamini kuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuamrisha hili na tendo hili la mkurubisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala karibu na Allah subhanahu wa ta'ala na kauli yake wahtisaban kal-i'tidad min al-ad asema kadhalika hii tamko ihtisab ni kama vile kufanya hisabu aiyo yatokana al-ad kuhesabu wa inna ma qila liman yanwi bi amalihi wajha Allah ta'ala ihtasabahu na ime ama ameitwa mwenye kufanya matendo yake huku akitaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ameitwa kuwa ni muhtasib aiywa kwa kuwa li anna lahu hina idhin aiywa an yatadda amalahu fajala fi hali mubasharati fi'li kaannahu mu'taddun bihi asema kuwa li anna lahu kwa kuwa huyu mwenye kufanya hilo kitendo pindi anapolifanya aiywa yuktaddu yatadu amala huwa ni mwenye kuizingatia na kuihesabu kuwa ni katika matendo ambayo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa kwayo ujira aiyo na fadla kubwa ndiposa ikaingia katika jumla ya hesabu ya matendo mema wa wahtisaba huku akitarajia malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala malipo yake itakuwa nini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atakuwa ni mwenye kusamehewa yalotangulia katika makosa yake inshallah itakuja hii jumla ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi maelezo kuhusiana nayo kwa hivyo katika hii hadithi aiyo ushahidi wa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihimiza na kipendekeza watu kuswali swala ya tarawih ni pale alipoitaja fadla na thawabu ambazo kuwa zapatikana katika kuziswali swala hizi aiyo iwapo mtu ana imani na akitarajia malipo makubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi basi madhambi yake yatakuwa ni yenye kufutuliwa fatufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalika hii ni kauli ya al-imam ibn zuhri ايوه ابن شهاب الزهري asema fatufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalika akafa mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wako katika amri hiyo thumma kana al-amru ala dhalika fi khilafati Abi Bakr wa sadar au wa wasadra min khilafati Umar radiyallahu anhu na kadhalika katika khalifa wa Abu bakr na Umar hali ilikuwa ni vile vile hali gani asema uh, mwanachuoni Iyad bin Musa al-Qadi Iyad ايوه كتابا اكمال المعلم بفوائد مسلم اتكشريشا ايوه صحيح مسلم اسما القاضي اياد ابقاء الامر على صلاته فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك اليكوفا متومه نا حاليات ilikuwa vile vile yani katika kusali kwao wa inma mutafarriqin wa uhdana walikuwa fi swali watu jamaa jamaa Aiywa na wengine wakiswali pweke pweke. Yaani mtu aswali peke yake na wengine waswali nyuma ya imam. Hali ilikuwa vile hata jamaahum Umar baad aiywa ala qari mpaka ilipokuja aiywa zama za Umar baada ya ukhalifa wake kwa miaka miwili takriban au mwaka mmoja akawa ni mwenye kuwakusanya watu wote nyuma ya imam mmoja kama itakavyokuja masimulizi yake akakusanya watu wanaume nyuma ya aiywa Ubay ibn Ka'b aiywa Ubay ibn Ka'b na mwenzake Tamim addari wakawa ndio maimamu wa wanaume na kadhalika wanawake akawachagulia imamu kadhalika naam hii hadithi imekusanya jumla ya faida amezitaja aiywa al-Qadhi Iyad katika katika ikmalu mughni ya kwanza katika hayo kauli yake mansoma aiywa na katika laf mansoma wa qama inkuja hadha yadullu ala anna al-a'mal binniyat asema al-qadhi hii jumla man qama ramadhana ni dalili kuwa matendo aiywa yalipwa kuwa nia wa anna al-ujura bil-ihtisab wa inma limri'in ma nawa na kadhalika malipo ni pale mtu atakapokuwa akitarajia akitarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa kila mmoja alikuwa kulingana na nia kunao ambao kuwa simama kuswali aiwa riaan ili kujionyesha mbele za watu au kwa kuwa amuogopa fulani ni mzazi wake au mkubwa wake aiwa asikose kumwona katika swala asije akaulizwa katika katika mtaa we mbona hufali la aogopa watu la dalili kuwa hii ibada na mengineyo inatakiwa mtu aifanye kwa nia khalis lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala haimpelekei kuifanya ila kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala hii ni faida ya kwanza faida ya pili ataja al-qadhi katika kauli yake yuraghibu fihi mtume alikuwa akihimiza asema dalilun ala targhibi wa quwwati an-nabb fihi ni dalil ya kuhimiza na kutilia mkazo hiyo kuiswali hii swali la ala al na wala sio wajibu swala ya tarawih sio sio wajibu aiywa idla khilafa annahu laysa bifarida kwa kuwa wanachuoni hawajakhtalifiana kuwa hii swala aiywa sio fardhi bali ni katika jumla ya ya sunan ambazo kuwa zimekokotezwa aiywa mtume sallallahu alaihi wasallam amependekeza faida ya tatu antaja mwanachuoni ibn abd albar katika kitabu al asema kuhusiana na hii hadithi fihi anna qiyam ramadhana sunnatun min sunani nabi الله عليه وسلم ni dalili kuwa kusimama kuswali swala ya tarawih ni miongoni mwa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema walam yusanna minha umar ayo illa ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa yardahu na wala umar radhiallahu anhu khalifatul mu'minin ayo haku hakuja na sunna ila alokuwa akipenda mtume sallallahu alaihi wasallam na akiridhia ايوه wama lam yamna'uhu min almuwadhabati alayhi na haikumzuia kudumu kuiswali hii swala kwa jamaa aiyo asema illa an yufrada ala ummati illa alichelea na aliogopea isije ikafaradhishwa au akafaradhishiwa umma wake kilichomfanya mtume sallallahu alaihi wasallam asiendelee kuiswali kwa jamaa ni kuwa aliogopea kuwa huenda ikafanywa ni faridha juu ya umma wangu aiyo asema ibn abdul wa kana bil mu'minina raufan rahima sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa alikuwa ni mpole na ana huruma na umma wake alikuwa ni mpole sana mtume sallallahu alayhi wasallam na ana huruma na umma wake wasije wakalazimishwa jambo ambalo kuwa litakuwa ni mashaka kwao aiyo laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum asema Allah subhanahu wa ta'ala hakika amewajilia mtume kati yenu aiywa azizun alayhi ma anitum jambo ambalo kuwa linawatia shida aiywa ni nzito kwenu yeye hupata hupatwa na huzuni hupatwa na huzuni akiona kuwa mnalemewa na jambo kwa hivyo hakutaka mtume sallallahu alayhi wasallam aiywa umma wake upate uzito katika kukalifishwa aiyo na mambo ambayo atakuja kuwa kuwashinda kwa hivyo tufahamu katika hii katika hii hadithi kama alivyotaja al-Imam Ibn Abdul Barr kuwa hii ni katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Umar radhiallahu anhu aiyo kuwarejesha watu nyuma ya imam ndivyo alivyokuwa akipenda Mtume sallallahu alaihi ila kuacha kwake kama itakavyokuja katika hadithi aiyo aliacha khashyata an yufrada alaykum huku akichelea isije kwani huko ni faridha juu juu yenu naam kadhalika katika fawaid ya hii hadith ya nne asema al-Imam Ibn Abdul Barr katika nafsu al-kitab al-istidkar ظاهره man qama حديث imana wa ihtisaban ايمانا lahu ma taqaddama min dhanbi aywa yubihu fihi al-jamaa wal-infirad لانه لم يقل فيه من قام رمضان وحده ولا في جماعه asema kuwa tufahamu tukamana na hii alfadh kuwa kuna uhuru ni mubah watu kuiswali jamaa na watu kuswali kweke kwa kuwa haku hakuifungamanisha na jamaa wala hakusema kila mtu aswali peke yake peke yake bali imekuja ni amrun mutlaq aiyo maelezo pasina kuweka watu kwa jamaa au kuwa mmoja mmoja asema rahmatullahi alayhi wadhālika kulluhu fi'lu khair na yote ni katika khair sawia watu watakuwa katika jamaa au watakuwa mtu anaswali peke yake yote ni katika katika khair walakin itakuja hadith ambazo kuwa zahimiza hiyo watu kuiswali katika jamaa ndio bora faida ya tano katika hii hadithi asema al-Imam Ibn Abdul Barr kadhalika kauli yake Mtume صلى الله عليه وسلم imanu wa ihtisabu tufaidika nini dalilun ala anna al-a'mal as-salihah inma yaqa'u biha ghufran adh-dhunub wa takfir as-sayyi'at mal imani wal ihtisab wa sidq an-niyya ni dalili kuwa hiyo matendo mema hiyo inma yaqa'u biha ghufran adh-dhunub ni zenye kusababisha madhambi yawe ni yenye kusamehewa wa takfiru sayiat wakadhalika makosa huwa zenye kusamehewa ma'al imani wal ihtisab wa sidq niyya lakini kwa sharti mtu awe amwamini Allah subhanahu wa ta'ala imani ya kweli wa ihtisab na awe ni mwenye kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa sidq niyya na awe na nia ya kweli awe na nia ya kweli anapotenda hilo tendo jema aiyo kuwa anamwamini Allah na atarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi atarajiwa kuwa yale makosa yake yatakuwa ni yenye kufutwa na inshallah itakuja katika hadithi hiyo ni makosa gani ambayo kwa yakutwa je ni makosa yote madogo na makubwa au ni khas madogo aiyo yatakuja mazungumzo kuhusiana nayo inshallah na hii hadith kauli ya mwisho au neno la mwisho kuhusiana nalo aiyo ni hadith sahihi aiyo kwani ametaja al-Imam Muslim katika sahihiyati na hapa aiyo kunayo hukumu ya Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi asema kuwa ni hadithun sahihi amehukumia kuwa ni hadith sahihi naam